Dördünji sebäbi nämedi? Ed-da'wetu ilallahi ta'ala. Dawat etmeklik üçin, il-güne, haýyr, yhsan, towhid, din öwretmeklik üçin hem hijret etmeklik näme? Hijrete näme? Sebäp bolup durýar. Mysal üçin, bir ýerde alym kän, talyp kän. Men pylan obada ýa pylan ýurtda. Şolara din öwretmeklige, hak öwretmeklige, towhid öwretmeklige ýeterlik näme alymlary ýok, dawatçylary ýok ýa-da aslan düýbünden ýok. Ana şo taýda haýsam bolsa bir musulmana hijret etmeklik näme bolýar? Wäjip bolýar, boýnuna düşýär. Edil şoňalak Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellem ölenden soňam sahabalar näme Mekge, Medinä diýip ýapyşyp ýatmadylar danym dünýäň çar künjegine dawat niýeti bilen hijret etdiler. Ine, şol dawet niýeti bilen hijret eden sahabalaň sebäbindenem, ine, biziň halklarymyz, biz tarabyň halklary musulman bolup ýörler. Şu biz taraplaryň musulman bolmaklygyna sebäp bolan kim? Biz tarapdaky adamlara dawet etmeklik üçin hijret we jihad niýeti bilen gaýdan sahabalar sebäp boldy. Edil şuň alagam şu döwürde-de gördük-bakdyk, bir halkyň arasynda ýa bir ýurtda, bir obada, Olara din öwretjek, olara tawhid öwretjek, Kuran, hadys öwretjek, halal, haram öwretjek adamlar bolmasa, eýýäm dawat edibiljek, hak öwredibiljek adamyň boýnuna näme hijret düşýär. Ýöne şerti näme bolmaly? Şo dawat niýeti bilen, ylym öwrenme, öwretmek niýeti bilen hijret etýän adam ylymly bolmaly, bilimli bolmaly. Emma jähil adam, nadan adam näme gideni bilen, edeni bilen näme ol hiç zat başaranak. Sebäp diýseň, din näme, diňe bir belli millet ýa belli bir ýurt üçin ugradylmady. Yslam dinini Allatagala älem-jahan üçin, ynsu-jyns üçin ugratdy. Şonuň üçin ýeriň ýüzünde bir ýerde musulman tapdykmy, şotak biz, hökman näme, dawatçylar ýok bolsa, dawat etmäne barmaly, ýa ýeriň ýüzünde nirde bir ýerde adam tapdykmy, käfirem bolsa, biz şotak näme, jihad bilen, hijret bilen, dawat diýip näme, Bir Allaň ybadatyna çagyrandan, bir Alla iman etmeklige çagyrandan, bir Allatagala bir Allatagalany ybadatda, towhidde birlemeklige çagyrandan we salyh amal edenden gowy sözlän adam barmy diýýär. Ve kâle inneni minel muslimin we men musulmanlar men musulmanlardan diýenden gowy gürlän adam barmy diýýär. Ýani bu aýat nämä iterýär? Dawat etmeklige. salyh amal etmeklige we musulmançylyga çagyrmaklyga iterýän aýat. Şonuň üçin Allatagala näme diýýär? Men musulman diýip musulmançylyga çagyryp, salyh amal edip, Alla iman etmeklige çagyran adamyňkydan gowy sözlän adam bamy diýýär. Ýok, ondan gowy sözlän adam ýok. Şonuň üçin pygamberimiz sal pygamberleň hemmesi iň gowy sözlän adamlardan hasaplan. Näme sebäp diýseň, pygamberler näme amal salyh etdiler we bir Allaň ybadatyna çagyrdylar we musulmançylyga çagyrdylar. Ine şu näme gysgaça aýdanymyzda hijret etmeklige sebäp bolýan zatlaryň dördünjisi.